Նախարարները տեղում ծանոթացել են սահմանային իրադրությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանել է Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպան արդյունքները։ Համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Արցախում հույս ունեն, որ համանախագահներն ավելի հետևողական կլինեն սեփական առաջարկների իրականացման հարցում։ ԱՄՆ կոնգրեսը հանդես է եկել օրենսդրական կարևոր նախաձեռնությամբ։ Հենրիխ Մխիթարյանն իրեն հիանալի է դրսևորել ֆուտբոլի Գերմանիայի առաջնության աշտանային հատվածում։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին Դեկտեմբերի 29 եւ լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տեղի ունեցած զինված բախումների ընթացքում հակարակորտի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետներից, նռնականետներից, TR-107 տիպի հրթիռային կայանքից հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 1700 գրակոց։ Հակարակորտը շփման գծի հարավային ուղղությամբ կիրառել է նաեւ 122 մմ-անոց D30 հա Նաոմի Ցրանոտ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակարակորթի սադրիչ քայլերը ճնշելու համար դիմել են բաճիչ գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք դեկտեմբերի 19-ին աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի այցելել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով Արցախի իր պաշտոնակից գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ հայկական հանրապետությունների ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակներում տեղերում ծանոթացել է սահմանային իրադրությանը, հակառակորդի ոտնձգություններին, այսուհետ առավել նպատակային կերպով հակազդելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին հանդիպումներ ունեցել հրամանատարական գազմի եւ ժամկետային զինծառայողների հետ։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անznավորության པարս հասարակ վերլուծության արդյունքում մենք կգանք այն եզրակացության, որ հակառակորդը շարունակում է իր որթեգրած քաղաքականությունը եւ նրա շուրջ մարտավարությունը քաղաքական գործընթացների շրջանակներում լարել իրավիճակը եւ այս օրերին էլ ակնհայտ է որ նախագահների հանդիպումներից առաջ ինքը որոշել է նաև ցույց տալ իր ուժը եւ ուժի տեսանկյունից խոսել, չհասկանալով, որ մենք այդպիսի սադրանքների չենք ենթարկվի։ Գտնում եմ, որ բանակի հրամանատարության հմուտ ղեկավարությամբ նաև զորամասերի առաջի գծում կանգնած ստորաբաժանումների հրամանատարների եւ նրանց ենթակա զինվորների մարտավարության նոր ձևերի եւ նաեւ քաջարի անznուրած գործողությունների շնորհիվ պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը իր արժեվ դրված խնդիրները իրականացնում է։ Վստահ կարող եմ ասել, որ բանակը իր արժեվ դրված խնդիրը իրականացնում է։ Դեռ ավելին, բանակի կողմից եթե այսպես շարունակվի, ապա պատժիչ պարտադրող գործողությունները ավելի խիստ են լինելու եւ շարունակվելու են։ Նույն օրը Սիրան Օհանյանին ընդունել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անցնող տարին Արցախի զինված ուժերի համար արդյունավետ է եղել, քանի որ ծրագրերը, որոնց նպատակը եղել է բանակի մարտունակության բարձրացումը, իրականացվել են։ Նման գնահատական է տվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը Armenian Press-ի հետ զրույցում։ Նա խոսել է սահմանային անվտանգության եւ բանակի արչեւ ծառացած մարտահրավերների մասին։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարը նաեւ բացատրել է, թե ինչու են միջազգային փորձագետները սկսել բացառել Ադրբեջանի կողմից բլից գրիգի կիրառումը։ Բնակաշինության տեսանկյունից 2015 թվականը Արցախի զինված ուժերի համար կարելի է համարել արդյունավետ տարի, քանի որ դրանում տեղ գտած բոլոր գործընթացները կյանքի են կոչվել համապատասխան նախատեսված ծրագրերի եւ նպատակաուղված են եղել բանակի մարդունակության աստիճանական զարգացմանը։ Որպես առաջնահերթություն, տարվա ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել բոլոր աստիճանի հրամանատարների եւ շարքային անձնակազմի մարտական պատրաստության եւ պատրաստական գրականության բարձրացմանը, տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով կատարելագործվել են նրանց մարտական ու մարտավարամասնագիտական ունակությունները, բավականին մեծ աշխատանք է իրականացվել առաջնային գծի ամրապնման եւ այն մարտական հերթապահության պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Բացի վերոնշյալից բանակի հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում են եղել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի համալրման ու դրանց սպասարկման ու նպատակ նպատակային շահգործելու գործընթացները, տիկունքային ապահովման խնդիրները, զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական պայմանների բարելավման նոված միջոցառումները եւ այլն։ Կատարված այս եւ մյուս աշխատանքների շնորհիվ բանակը ոչ միայն կարողացել է ապահովել նախորդ տարիների ունեցած իր ձերբերումների շարունակականությունը, այլև լավագույնս իրականացրել է իր վրա դրված գլխավոր առաքելությունը։ Այն է պաշտպանել երկրի սահմաններն ու հարազատ ժողովրդի անվտանգությունը։ Շվեյցարիայի համադաշնության մայրաքաղաք Բեռնում կայացել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցություններն ուղղված Ղարաբաղյան հիմնարձի խաղաղ կարգավորմանը։ Հանդիպումը մեկնարկել է երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամիդյարովի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Ուորլիկի, Պիեր Անդրեոյի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ, որից հետո սկսվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առանձնազրույցը։ Բանակցությունների ժամանակ քննարկվել են հակամարտության գոտում լարվածության նվազեցման նոված քայլերը եւ հիմնախնդրի կարգավորման առաջ մղման հնարավորությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանյանը բանակցությունների ավարտին պատասխանել է հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացիչների հարցերի գործընկերին մեկնաբանելով հանդիպման արդյունքները։ Ադրբեջանը չի կարողանում ազատվել այն պատրանքից, որ կարող է օգտագործել ուժի կիրառումը, իրավիճակի սրումը որպես բանակցային գործիք։ Իսկ իրականում իրենց թույլությունը, իրենց անվստահությունը բանակցություններում ցանկանում են կոմպենսացնել այս կարգի քայլերով։ Կարող ենք նորից վերահաստատել, որ մոտեցումները կողմերի մոտ չեն կամ չեն համընկնում բայց այստեղ ոչ միայն Ադրբեջանի մոտեցումները չեն համընկնում մոտ չեն Հայաստանի մոտեցումներին, այլ նաև Ադրբեջանի մոտեցումները կարող ենք ասել, որ չեն համընկնում եւ չեն համապատասխանում երանախագահու երկրների առաջարկների։ Ադրբեջանը մինչ այսօր ամեն ձևով խուսափում է որևէ հողում կատարել այդ հայտարարություններին, որտեղ արտահայտված են այն սկզբունքները, այն տարերը եւ երանախագահները բազմիցս նշել են, որ այդ առաջարկները արված են որպես մեկ ամբողջություն եւ տարանջատել ինչ որ մեկ սկզբունք կամ մեկ տար մյուսներից անհնար կդարձնի ընդհանրապես կարգավորումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Պիեր Անդրյուն եւ Ջեյմս Վորլիքը համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Նրանում նշվում է, որ հանդիպումը հնարավորություն է ընձեռել նախագահներին հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումն առանձնազրույցի տեսքով հանդիպան ժամանակ։ Նախագահները քննարկել են վերջին շրջանում բռնությունների դեպքերը եւ հատուկ մտահոգություն են հայտնել զոհերի հետ կապված այդ թվում եւ քաղաքացիական անձանց շրջանում պայմանավորված ծանր զրահատեխնիկայի կիրառմամբ։ Նախագահներն իրենց աջակցություն են հայտնել համանախագահների կողմից տարվող աշխատանքին այն առաջարկների շուրջ, որոնք ուղղված են շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ռիսկերի նվազեցմանը, ներառյալ հետաքնությունների մեխանիզմ կիրառելուն։ Նախագահներն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել շարունակել ներգրավվածությունը բանակցային կարգավորման առաջարկների շուրջ։ Նրանք նաև վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Մինսկի խմբից եւ աչափին։ Համանախագահները շարունակում են պատրաստական լինել կողմերի հետ աշխատանքներ տանելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման միջնորդության հարցում, ասվում է Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերտ նիստի սկզբում խորհրդարանը մեկ րոպե լռությամբ հարգել է սահմանային վերջին դեպքերի հետևանքով զոհված հայ զինվորների հիշատակը։ Հանդես գալով հայտարարությամբ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը նշել է. Վերջին օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հակարակորդը դիմել է դիվերսիոն գործողությունների, սակայն հայկական կողմը հանդես է եկել համարժե գործողություններով։ Հակարակորդը կորուստներ տալով հետ է շպրտվել իր ելման դիրքեր։ Եթե խաղաղությունն անհասկանալի է մեր դավադիր հարևանին, մենք այլ լեզվով կբացատրենք նրան, որը շատ ավելի ցավագին կլինի։ Ցավոք դիվերսիայի հետևանքով ունենք զոհեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հույս ունի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հավանախագաները ավելի հետևողական կլինեն սեփական առաջարկների իրականացման հարցում։ Այդ մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Բեռնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ավարտին համանախագահների հայտարարությունը։ Նա նշել է, որ հայտարարության մեջ տեղ գտած առաջարկներին նման առաջարկներ բարբերաբար արվում են եւ նույնպիսի բարբերականությամբ դրանք մերժվում են ադրբեջանի կողմից։ Համանախագահները նման միջոցներն ընկալում են որպես ինքնին ենթադրվող մի բան, սակայն ադրբեջանական կողմը ոչ միայն կանոնավոր կերպով խախտում է հրադադարի ռեժիմը, այլև արգելակում է միջնորդների ներկայացրած նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանմանը։ Հույս ունենք, որ լարվածության վերջին շրջանից հետո համանախագահ նախագահներն ավելի հետաքրքրված ու հետևողական կլինեն իրենց առաջարկների իրականացման հարցում, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Քաղաքագետ Մանվել Ղոմաշյանն անդրադառնալով Բեռնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաների հանդիպանը նշեց, որ եղավ այն, ինչ որ սпасելի էր բոլորի համար, արդյունքների առանձնապես որևէ մեկը չէր սпасում։ Հանդիպան նշանակությունն այն էր, որ եւս մեկ անգամ ընդգծվեց այս խնդրի լուծմանը, բացի խաղաղ ճանապարհից չկա այլ լուծում։ Բայց պետք է նշել մի բան, որ իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ փոփոխվել է եւ այն չէ, ինչ կար, ասենք 1.5 տարի առաջ։ Դա պայմանավորված է տարածաշրջանային Ադրբեջանի ներքին ու արտաքին խնդիրներով, ասել է նա։ Քաղաքագետն անդրադարձել է նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացմանը եւ նշել, որ այն իր ազդեցությունը կունենա Ղարաբաղյան խնդրի վրա, քանի որ Թուրքիան քայլեր կանի Ռուսաստանին ավելի վատ վիճակում դնելու համար։ Քաղաքական եւ միջազգային հարաբերությունների հայկական կենտրոնի տնորեն Աղես Աղասի Յանոքյանն անդրադառնալով ԱՄՆ-ի ներկայացիչների պալատի անդամ Քրիս Սմիթի օրենսդրական նախաձեռնությանը, մերժել վիզայի տրամադրումն Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ինչպես նաեւ 2016 թվականի հունվարին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցով հրավիրվելիք դռնփակ քննարկմանը, ասաց որ սրանք առանձին վերցրած կարևոր նախաձեռնություններ են։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումներն ի վերջո պետք է բերեին նման պատժամիջոցների, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գծում անընդհատ հրադադարի խախտումները հանգեցնում են նրան, որ ի վերջո պետք է փորձեն բարձել թե որ կողմն է խախտում հրադադարը։ Մյուս կողմից Ռուսաստան-Թուրքիա հակամարտության մեջ Ադրբեջանից պահանջում են հստակ դիրքորոշում հանդես բերել։ Իհարկե, Ռուսաստան-Թուրքիա հակամարտությունը հնարավորություն է բացում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման համար, որովհետև այս երկու կողմերը, որոնք միշտ հակամարտություն ու թեժ էին պահում, զբաղված են այլ գործերով, ասել է նա. Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության հակաահաբեկչական կենտրոնի ղեկավարի նախկին տեղակալ Իլգար Ալիևը Բաքվի քննչական մեկուսարանում ինքնասպան է եղել։ Նա կախվել է Սավանի միջոցով, որից օղակ է պատրաստել ու կապել պատուհանի ճաղավանդակին։ Ֆուտբոլասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի մարզական տնօրեն Միխայել Ցորկը խոստովանել է, որ ներկայումս ակումբի համար առաջնային նպատակը Հենրիխ Մխիթարյանի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումն է։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը, ում համաձայնագիրը Գերմանական ակումբի հետ սպառվում է 2017 թվականի ամռանը, իրեն հիանալի դրսևորեց մրցաշրջանի աշտանային հատվածում մասնակցություն ունենալով թիմի խփած բազմաթիվ գոլերին։ Նոր պայմանագրով Մխիթարյանի աշխատավարձը տարեկան 5.5 միլիոն եվրոյից կարող է դառնալ 7.5 միլիոն եվրո։ եվրո. Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարի մտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։